ขอเชิญทุกท่าน ถวายความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยความกล่าวนโมทัสสะพร้อมกันสามครั้งนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุ tassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทัสสะขอถวายความเคารพพระธีระสวัสดีเพื่อนสาธมิกและขอเจริญพรยัดโยม สาธุชนทุกท่าน ขอโอกาสพระธีระกล่าวธรรมเทศนาต่อไปเรื่องบุคคลที่เพื่อบุคคลที่อยากจะเห็นพระพุทธเจ้า ต่อไปนี้อาตมาจะสวดพระคาถาเพื่อเพื่อถวายบูชาอย่างยิ่งเด องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทโธบดายเดเตติดันโตโยธรรมทายาสาธรรมทายาตันโตธรรมเตโนวาตรนายาสาทิบุตโนบานาทายาตันโลกัตรนันมี လောကတရဏောလောကသုံးပါးဤကိုးစားရာတဆူဖြစ်တော်မူသောယောနာကိုဗုဒ္ဓနာဂမိတော်ရသည်အစိမ့်တေယတုထခြင်းမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးကိုရောတိုင်းထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူပြီးဖြစ်၍ ဘောဓာယစာကြထိုက်တာသူဘဘလူတို့ကိုတူထင်လင်းတိကြပါစေခြင်းကြိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရောကပင်ယင်ကြည်တော်မူပြီးဖြစ်၍ဓမ္မထာယစာကြထိုက်တာသူဘဘလူတို့ကိုတူမဲ့ယွင်ယင်ကြည်ကြစေခြင်းငါ၎င်း တန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပင်ကိလေသာဟုပုခတ်သိအငိမ့်တော်မူပြီးဖြစ်၍သမထာယစာချထိုက်တာသူဘဘလူတို့ကိုတူမဲ့ယွင်ကိလေသာပူငိမ့်ကြပါစေခြင်းငါ၎င်းဒိဏောဝတန်တရာနဝံကရချံကိုကုသံထုတ်ချောက်ကိုတော်တိုင်ရောက်ပြီးဖြစ်၍သာလျင် ဒရဏာယသာကိုရောထတုချွတ်ထိုက်သူရုပ်နေဘူးတာဝံမှာပဲကံတို့ကုသံထုတ်ချောင်းရောက်ကြပါစေခြင်းကြိုးငါ၎င်းနေဘူးတော်ကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံယုတ်သိကိုရောတိုင်းအေးငြိမ်တော်မူပြီးဖြစ်၍ နိဗ္ဗာနထာယသာကိုရောထတုဝေနေလူတို့ဥခသိမ့်ငြိမ်းကြပါစေခြင်းချိုးငါ၎င်းဓမ္မနေစဉ်လေးနဓမ္မစကောဒေတိတိကရုဏာရှိထာမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏ လောကတရဏံလောကသုံးပါးဤကိုးစားရာတဆူဖြစ်တော်မူသောဒါနာကံဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအစိန်တေယတုထာတုမြတ်စွာဘုရားကို နမေနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးစုံပြောင်းပြောမံကိုလျှော့၍ကတော်မြတ်နိုးလက်ဆုံမိုး၍ ရิคูိုးาွิมပสวาพยามာสวาพยา Yesterday I haven't explained all of you one thing เมื่อวานนี้พระอาจารย์ยังไม่ได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังประการหนึ่งค่ะ As I have to all of you when we want to practice i d l cognitive mentality and mindle cognitive process mentality, we need to discern both door, eye sensitivity and mind door. ในเวลาที่เราจะต้องกำหนดดู จิตตขณะในจักขุทวารวิถีและมโนทวารวิถีที่เกิดต่อจากนั้น เราจำเป็นที่จะต้องกำหนดดูสองทวารควบกันไปค่ะคือจักขุทวารและมโนทวาร As I have to all of you this is the way practiced by the Venerable Sariputra เพราะว่าตามที่พระอาจารย์เรวตาได้ ได้อธิบายให้ท่านทราบแล้วว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ so after that you need to pay attention the color of group of kalapa when the color impinges to the eye sensitivity and bhavanga at that time door cognitive process and mind cognitive process will arise หลังจากนั้นจึงให้ท่านใส่ใจไปที่สีของกลุ่มของกลับ รูปกลาบที่อยู่ใกล้กันกับจักขุรัศกากลาบนั้น แล้วหลังเมื่อท่านใส่ใจไปที่สีของกลุ่มของกลาบแล้ว สีนี้ก็จะไปปรากฏทั้งที่จักขุทวารและที่มโนทวารพร้อมกันค่ะ t h e t i m e d e mental process จากและหลังจากนั้นจักขุทวารวิถีวิถีจิตก็จะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นค่ะ follow by จักขุทวารวิถีจะเกิดขึ้นก่อน แล้วเป็นผวังขั้น แล้วหลังจากนั้นก็เป็นมโนทวารวิถีเกิดขึ้นแล้วเป็นผวังขั้น แล้วมีมโนทวารวิถีติดตามหลายครั้ง As I have told all of you mind cognitive process that follows. idle cognitive process is the process that can arise many times after bhavanga interruptions. ตามที่ท่านเรวตาได้อธิบายแก่ท่านแล้วว่า จักขุทวารวิถีจบแล้วก็มีผวังขั้น และหลังจากนั้นจะมีมโนทวารวิถีเกิดขึ้นได้หลายหลายครั้งค่ะ หลังจากผวังขั้นแต่ละครั้ง Mind or cognitive process is the cognitive process that meditators had already done previously. That's why it is what is familiar to them. มโนทวารวิถีก็เป็นดังดังเช่นที่พระอาจารย์เรตาได้อธิบายให้ท่านทราบมาแล้ว และผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องได้กำหนดดูมโนมโนทวารวิถีมาจนคุ้นเคยแล้วค่ะ For about the idol cognitive process, as I as all all of you know, there are 4 mind movements in the idol cognitive process. So to be able to discern mentality, mental factors of each mind movement in the idle cognitive process, we need to take the object again and again because it can arise only one time. เมื่อรูปารมณ์หรือว่าสีกระทบ ที่สองทวารแล้วคือจักขุทวารและมโนทวารแล้วก็จะเกิดจักขุทวารวิถีเกิดขึ้นมี 14 ขณะค่ะ แต่ว่าในการที่ท่านจะกำหนดดู นามปรมัตของทุกๆจิตขณะใน 14ขณะเนี้ย ท่านจำเป็นที่จะต้องใส่ใจไปที่สีซ้ำแล้วซ้ำอีก เพราะว่าจักขุทวารวิถีจะเกิดแค่เพียงหนึ่งครั้งค่ะ So to make finish all the mental factors of the each mind movement of idle cognitive process, we need to descend eye sensitivity and bhavanga together, and then need to pay attention the color again. Only then you can finish discerning the mental factors. ในการที่จะกำหนดดู นามปรมัตให้ให้ให้เสร็จสิ้นของทั้งสิบสี่จิตขณะ เราก็จำเป็นที่จะต้องกำหนดดูสองทวารควบคู่กันไปก่อน ก็คือจักขุทวารและและมโนทวารและหลังจากนั้นเราจึงกำหนดใส่ใจไปที่สีของรูปกันลาบ ที่อยู่ใกล้เคียง กลุ่มของรูปกระลาบที่อยู่ใกล้เคียงค่ะ จนกระทั่งจักขูทวารวิถีก็จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น แล้วเราก็ไปกำหนดดูนามปรมัตอย่างเช่นของจิตขณะ แรก เมื่อทำเสร็จแล้วแล้วจักขูทวารวิถีก็ดับดับไปเราก็จำเป็นที่จะต้องใส่ใจไปดังที่กล่าวมาแล้วนี่อีกค่ะคือใส่ใจกำหนดดูสองทวารควบกันไปก่อนแล้วก็กำหนด ใส่ใจไปที่สีของรูปของกลุ่มรูปกลาบที่อยู่ใกล้เคียงกับจักขุทัศกะกลาปะเพื่อให้เพื่อที่จะให้จักขุทวารวิถีเกิดขึ้นใหม่ค่ะ so in this way meditators need to practice rupa ramana line eye d o g r cognitive process and mind d o g r cognitive process ear door cognitive process and mind or cognitive process, nose or cognitive process, and mind or cognitive process, and so on. ในทำนองเดียวกัน ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อสามารถที่จะกำหนดดูจักขุทวารวิถีและมโนทวารวิถีที่เกิดติดตามจักขุทวารวิถีมาได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว เขาก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติเพื่อกำหนดดู นามปรมัตในโสตทวารวิถีและมโนทวารวิถีที่เกิดตามมาและในทำนองเดียวกันก็ต้องกำหนดดูคานาทวารวิถีและมโนทวารวิถีที่เกิดติดตามมาและในทำนองเดียวกันก็กับชิวหาทวารวิถีและมโนทวารวิถีที่เกิดติดตามมาและกายทวารวิถีและมโนทวารวิถีที่เกิดติดตามมาในทำนองเดียวกันค่ะ How interesting thing for meditators. Object can impinge to the to both door, so they can understand only at that time. Also, what is with them, what they never see. Whenever the visible object impinge to the eye sensitivity and bawanga. At that time, mental process arise. This is all the time happening, but they never saw. Only at that time they can understand. Amazing. ช่างหน้ามหัศจรรย์และเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาก่อนก็คือว่าเมื่อเขากำหนดดู ทวารสองทวารควบกันไป อย่างเช่นจักขุทวารและมโนทวารและหลังจากนั้นก็ใส่ใจไปที่สี แล้วก็เขาก็จะสามารถเห็นจิตขณะของจักขุทวารและวิถีแล้วมีผวังขั้น แล้วก็มีมโนทวารและวิถีเกิดขึ้นหลายครั้งนี่จะทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้สึกว่าช่างหน้าหน้ามหัศจรรย์มากค่ะเพราะว่าเขา เขาไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาก่อนแม้ว่าเขาเขาจะเคยเห็นสีต่างๆ หรือว่าอารมณ์ทางปัญจทวารมาก่อนแต่ว่า ในเวลาที่เขากำหนดดูด้วยยานในไปตามลำดับทีละขั้นตามระบบ อย่างนี้เท่านั้นเขาจึงได้จะได้เห็นสิ่งเหล่านี้โดยประจักษ์ค่ะ More important thing all those who have no such true knowledge They have wrong view. They thought, I saw, I heard, I sensed, I felt. All these are wrong view. Actually, only because of cause and because of their causes and their effects only. สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือ บุคคลที่ไม่เคยได้ปฏิบัติธรรมในลักษณะนี้ เขาจะมีความเห็นผิดค่ะ หรือว่าเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเพราะเขาจะคิดว่า เขาเห็น เขาได้ยิน เขาได้กลิ่น เขาได้ลิ้มรสและเขาได้สัมผัส แต่จริงๆแล้วเป็นแต่เพียงปัจจัยและสิ่งที่เกิดตามปัจจัยค่ะ so how they are w a l k i n g suppose for idol for eye sensitivity, which can receive a visible object. If there is no eye sensitivity, can we see? We cannot see. We have to เราต้องพยายามที่จะได้เห็นเพื่อที่จะเข้าใจการทำงานของ ัจจัยต่างๆ เหล่านี้อย่างเช่นจักขูประสาทจักขูประสาทมีหน้าที่เห็น ถ้าเผื่อว่าไม่มีจักขูประสาทการเห็นก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ Even though there is eye sensitivity if there is no visible object also we cannot see too และถึงแม้ว่าจะมีจักขุประสาทแต่ว่าถ้าไม่มีรูปารมณ์ การเห็นก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะ Even though there is visible object there is eye sensitivity if it is dark also cannot แล้วถึงแม้ว่าจะมีจักขุประสาท และจะมีรูปารมณ์แต่ว่าถ้าไม่มีแสงสว่างก็ไม่การเห็นก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ Even though there is eye sensitivity visible object and light if we have no attention we cannot see และถึงแม้ว่าจะมีองค์ประกอบสามอย่าง เช่นมีจักขุประสาท มีรูปารมณ์มีแสงสว่าง แต่ว่าถ้าปราศจากมนสิการ การเห็นก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะ because of this reason seeing consciousness can arise only when these four conditions are met ด้วยเหตุผลนี้ จักขูวิญญาณนะจักขูวิญญาณนะสามารถจะปรากฏบังเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อมีปัจจัยสี่อย่างนี้คืออปัจจัยสี่อย่างนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อมกันคือจักขูประสาทรูปารมณ์แสงและมนสิการค่ะ so if if there is eye sensitivity

แต่ว่าโดยที่มนสิการว่ารูปารมณ์นี้เป็นรูปารมณ์ ดังนั้นจากกุทวาละวิถีที่เป็นกุศลก็จะเกิดขึ้นค่ะ So because of this reason if we know more if we can analyze the mentality that taking the same object so they are to be able to see one object, consciousness also taking that as object, feeling also taking that as object, taking that as object, feeling fee, perception marked. So they are walking together only then seeing, knowing this happen. นามปรมัตต่างๆในในในจิตขณะเดียวกันเนี่ยต่างก็มีหน้าต่างก็ทำกิจของตนค่ะ อย่างเช่นจิตก็ทำหน้าที่รู้อารมณ์ ในกรณีนี้ได้แก่ทำหน้าที่รู้รูปารมณ์ภาษาภาษาก็ทำหน้าที่กระทบคือกระทบอารมณ์ คือรูปารมณ์ เวทนา ก็ทำหน้าที่เสวยอารมณ์ก็คือเสวย เสวยรูปารมณ์และสัญญาก็ทำหน้าที่สำคัญมั่นหมายความจำได้ในอารมณ์ และนามประมาทอื่น ๆ ก็ทำกิจของตัวค่ะ so because of this reason if we understand ultimate mentality and if we continue discerning the function of each mental factor. At that time, you will see that they are doing their function only. We are doing nothing. They are just doing. และถ้าถ้าเราได้กำหนดดูนามปรมัตไปทีละหนึ่งโดยที่เราทำความเข้าใจกิจของแต่ละนามปรมัตเราก็จะเห็นว่า นามปรมัตแต่ละอย่างก็ เกิดขึ้นและทำกิจของตน เขาก็แต่ละอย่างก็ทำทำงานของตนเท่านั้นนะคะเราไม่ได้ทำอะไร because of personality view สักกายดิติ we think I see I hear I smell I taste I touch I know แต่เป็นเพราะสักกายทิฏฐิ จึงทำให้เราคิดว่าเราเห็น เราได้ยิน เราได้กลิ่น เราลิ้มรสเราเราสัมผัสและเรารู้ Things that cause the danger is sakaya ditti สิ่งที่ทำให้เกิดภัยอันตรายก็คือสักกายทิฏฐิค่ะ things that make us fall to the f o u r f o u r states also sakaya d i t i สิ่งที่ทำให้เราตกไปสู่อบายภูมิ ก็คือสักกายทิฐิเช่นกันค่ะ because of this reason when anger comes up to the surface of the mind you think that this is my anger because of sakaya d i t i แล้วเวลาที่ความโกรธเกิดขึ้น เราก็คิดว่าเป็นความโกรธของเรา นี่ก็เป็นเพราะ การมีสักกายทิฏฐิค่ะ so when we are greedy when greed comes up to the surface of the mind at that time also wrongly think that I am greedy this is my greed และเมื่อเวลาที่โลภะขึ้นขึ้นสู่ผิวของจิต แล้วเราก็คิดว่าเป็นเราโลภแต่ที่จริงแล้วเป็นเป็นความโลภที่บังเกิดขึ้น In the same way When the pride comes up to the surface of the mind, at that time also wrongly think that it is my pride. ในทำนองเดียวกันเมื่อมานะผุดขึ้นสู่ผิวของจิตสักกายทิฏฐิก็ทำให้เราคิดว่าเออเราเรายิง For about the for all the worldly, all the ordinary people. Whatever they do, they do with wrong view, Sakaya Ditti. และสำหรับปุถุชนะปุถุชนทุกท่านไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาทำด้วยความเห็นผิดคือสักยทิฏฐินี้ค่ะ But for Sotapanna, who has removed Sakaya Ditti, he understands well This is not my anger. This is not my pride. This is not my greed. This is not my lust. This is not my delusion. He, he sees or she sees, for this is just the defilement. แต่สำหรับผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้ว ท่านจะเข้าใจว่า นี่ไม่ใช่ความโลภของเรา นี่ไม่ใช่ความโกรธของเรา นี่ไม่ใช่ความหลงของเรา นี่ไม่ใช่มานะของเรา นี่ไม่ใช่อะไรนะอิอิสามัสริยะหรือหรือ กิเลสต่างๆ ของเราค่ะ Because of this reason when someone complain or accuse blame to the ordinary people at that time they feel very angry and that they want to respond or react something angrily thinking that they are angry และเมื่อมีใครบางคนที่ที่ทำมีปฏิกิริยาต่อต่อปุถุชนท่านนั้น เช่นกล่าวหาบุคคลท่านนั้น หรือว่าตำหนิ หรือว่าบน่นปุถุชนท่านนั้นก็จะก็จะมีปฏิกิริยาอย่างอย่างโกรธเคืองและ มีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างโกรธเคือง yes. so because of personality view sakaya d i t i wrongly think that this is my anger because of this reason it becomes strong เนื่องเนื่องมาจากสักกายทิฏฐิที่ ทำให้คิดว่านี่คือความโกรธของของเรา นี่จึงทำให้ความโกรธนั้นมีกำลังแรงขึ้นค่ะ But for Sotapanna when the anger comes up to the surface of the mind they know that now anger comes up to the surface of the mind so they sense they felt that it is torturing it is torturing me because no sakaya deity he or she doesn't grasp hold it with i or my view so because of this reason anger will not be very strong they can, they can look at it like a outsider แต่เมื่อพระโสดาบันได้ได้รับรู้ถึงความโกรธหรือว่าความโลภที่ผุดขึ้นสู่ผิวจิต ท่านท่านจะท่านจะมีความเข้าใจจะไม่ได้คิดว่านี่เป็นความโกรธของเราหรือว่าความโลภของเราแต่คิดว่านี่กิเลสพวกนี้ขึ้นมาทรมานเราแล้วก็ และท่านมองว่ากิเลสท่านท่านแยกแยะได้ว่ากิเลสไม่ไม่ไม่ได้เป็นตัวท่านคือว่าเป็นสิ่งเป็นสิ่งข้างนอก มองเห็นได้อย่างคนนอก ค่ะ มองเห็นได้อย่างคนนอกมองไม่ร่วมมือใช่ไหม because there is no sakaya ditti that's uh, that's why there is no ร่วมมือ they they don't k ข้ j ใจ oh they, they don't understand you must interpret they have no sakaya d i t i that's why they don't ร่วมมือเพราะว่าถ้าเผื่อว่าในแต่เมื่อไม่มีสักกายทิฏฐิ เพราะว่าพระโสดาบันท่านละได้แล้ว ดังนั้นท่านจึงไม่ได้มีการร่วมมือกับกิเลสเมื่อกิเลสเกิดขึ้นนะคะท่านรู้ทันว่านั่นก็คือกิเลสเป็นเป็นแต่เพียงผู้ดูค่ะ Here you all need to understand. Sotapan, they didn't do with wrong view, but they may do with tanha and mana, because they haven't removed.